אביב. ימן! בהמשך התוכנית יש לנו, אני לא יודע אם זה השמעת בכורה? לא. השמעה הראשונה לסינגל החדש והפצייט של הדג נחש! והשמעת בכורה לשיר חדש מהאלבום החדש של פאבליק אנמי! גבירותיי ורבותיי, אנחנו פותחים. וגם רימיקס. חדש ומדהים שהגיע אלינו בדואר השבוע. חבל לכם על הזמן. בדיוק אח שלי. אוקיי, זו הייתה הפתיחה נגיד בין השלוש הארוכות ביותר בתולדות עסק שחור. ולחשוב על זה שבזמן הזה היינו יכולים לנגן שלושה שירים. אז בואו נמשיך עם החוז הזה, יאללה! קדימה. ו... over and over and over over over and over. It's my life, it's my life, my life, life. It's a hallelujah, sing hallelujah. רגע, רגע, תעצור. Hello Africa, tell me how you doing. Hello Mandala, tell me how you doing. Hello, Africa. Hello, how you doing? Hello, motherland. Tell me how you doing. זהו? כן. אנחנו פותחים עם הסינגל הראשון מהאלבום החדש שיצא בקרוב ל... מו! מי! לוי! שהוא המציא את הרמיקס. מסתכל מאחוריי וחולם קולות, נקטוף עוד יום נרוץ מסובבת את הראש של כל בחור שעובר ולמה מנדבת לו חיוך משדר? מה אתה משדר? מה זה נהייתי משורר? גם אם לפעמים החברים היו יותר חשובים ולפעמים אני איחרתי וסיפרתי סיפורים אני תמים אני, אני זכאי אני אני לא מתכוון ולא זוכר תאריכים אני אלרגי לפחים אני קודד הוא חולה על מכוחים אני סובל מתסביכים עובר תהליכים שנמשכים ונמשכים ובנוסף אני לא שולט על הצרכים לפעמים stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got blocks, who mostly doji down to the blue drop. The same old pimp, mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee a million shells, pull a level You don't believe in all the world, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PhD, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Woody. True pimp, niggas spend no dough on the booty. When you yell, there go Mace, there go your cutie. call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you take a now all the ball stops. Nigga never home, gotta call me on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now, what you gonna do when it's cool that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this will be your day. We don't play, mess around, be DOA, be on your way. Cause it ain't enough time here, ain't enough time here for you to shine here. Deal with many women, but the treat down's fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. no info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that. Catch a seat at all events bent. Cats in holsters, girls on shoulders, playboy. I told ya, me and Mike to me, bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl a eye. Play it please, lyrically, nigga C, B-I-G, B flossing, jig on the cover of Fortune, 5 double O. It's my phone number, your man I got the know, I got the dough, got the flow down, pizzat, platinum plus, like Zizak, dangerous, on Trizak, leave your ass pizzat. Uh-huh. של הראפר טופק הישר מפסגת המצרים, אלבום אה, קטעים נדירים שמעולם לא יצא, לא ראו אור ואימא שלו מוציאה כיום יחד עם האוטוביוגרפיה הרשמית של טופק השיר הזה, more money more problems, טופק עם פאף דדי ומיסי אליוט שהוא יחזור, הוא יעשה בך שפטים יעשה, על הכל הוא ישלם לך שהוא יחזור עוד שנה! Yeah, you Kwame, yeah I'm gonna cup your ass I'm gonna Hennessy you. I'm gonna Hennessy you. לא, טופק, לא, די. חכה, אוקיי, הכל מתועד. הוא חי, ויש לו תחנה בקריבים שקולטת את כל תחנות הרדיו בעולם ואת כל תחנות הטלוויזיה, והוא קורא את כל אתרי האינטרנט בעולם, ומי שלכלך עליו, מתחשבן איתו, כשהוא נ... יחזור. כשטופק יחזור, עוד שנה. כשטופק יחזור תהיה לו תוכנית ב-103 FM. נכון? טופק עצבני. מה? טובק עצבני, לא? כן. אוקיי. חשבתי על משהו אחר, אבל... טובק! אצ'ו! התלמייסר של העסק, התלמייסר של העסק 03 765 2252 03 765 2252 ג'אנקו! אנחנו מחלקים לכם היום שלושה עותקים מסאונד בומינג 3 האוסף החדש של חברת רוקוס, מוקוס. חברת מוקוס עם שירים חדשים של פרומון, שמו סדף, מיסי אליוט, קול ג'י ראפ, קיוטיפ, הביטנאץ, טליב קוואלי, ערוץ קומון, קוקו בראברס ואחרים, סאונדבום אקסטרים, מתנת הליקון, 765, הליקון היפ-הופ 765 22 52 תל אביב, 765 22 52 תל אביב, עוד מעט... אתם אה, יודעים, אתם צריכים לבקש שירים לתוכניות הבאות כדי לזכות. עוד מעט השיר החדש של הדג נחש! ימן. ו... מה רציתי להגיד? אה, הייתה הודעה בטלמסר מבחור שמכנה את עצמו שב"כי. שב"כי, אמן. כן, הוא אמר, בדיוק, הוא אמר אם משהו טוב זה יאמן. מה אומרים על משהו רע? נורא פשוט, אומרים נאמן! נאמן! נאמן! נאמן! למה להכניס אבל bad vibes? אנחנו ב... יאמן! ומה שרציתי להגיד זה שהמס... שמספר הפקס של עסק שחור 03-683-389 And this thing right here, get your ass on. Me, drag on, it's time to blow, burn them all. Chili all, say turn them all. Eat chips, I'ma earn them all. Chicken eggs, I don't know why, be the colonel, cause I burn eternal. mixed with the inferno. So be careful about learn you. You better learn, dude. Yeah, I heard you, but I don't hurt you. But you don't know, my first two is a virtue. Work Friday, we the team, which means a lot of cream, a lot of schemes, a lot of beams to make your stock drop. Fight on the same, this nigga here's too hot and too much for you to touch. Put it to your man, cause it's too Y'all this bucket bonkers. Uh-huh. I like ball with my dogs from Yonkers. But this box almost 50 flames to get back. shop up, pull the drop up, park the block up, hit the alarm, put the top up, stash the draw in my sock, then pull my sock up, and keep the burner, but if it's hot, put my Glock up. You know what I'm about, sliding off, get my cocks up. I'm writing rhymes, watching Starface in the hot tub. What you wanna bet when I pull it out? If you don't shout, that every bullet to go in and out. Who you know besides? kiss, take a piss in a bottle of Tris, then give it to a modeling bitch. And you like your watch plain, I'ma flood mine, alligator bloodline, train to find coke and bite one time. That niggas ain't hearing me out. Till I pop up, appear in your house, clearing it out, holiday style. Everybody acting violent and wild. Snatch the wife, silence the child. That's how we move. Kill me, my man, kill you. That's how you lose. I rough ride, I don't the slide felt that I slipped. And the gun's only helping the clip. And the clip's only helping my hand. And like, who the fuck is helping your man? When I cock back and hop out the van. Double R, get a job, play the shit in the car. Hit a party, start a fight at the bar. Snatch your R, sell your shit for some coke and get the fuck out of Dodge. Guess who figured that my nigga flip up, cool and trick up, routine crowd around. Tryna flick a picture, get with y'all. This is from Millie. בו בכלל לא רגוע. לא, לא, לא, לא! מחפש ולא מוצא, לא יודע מה עושה. באותו המצב שוב תקוע. לא, לא, לא. גם היום זה אותו הדבר. בחיי שאני כבר נשבר. מרגיש ממש את הבוע במציאות המדומה. וחושב, נו, מתי זה נגמר? מה יותר חזק מחלום? מציאות חזקה מחלום. מה זה ליאם? כבוד בין אנשים וחיוך על הפנים לא כמו שאתמול ושלשום שוקו! לתת לאחינו כבוד לאהוב בשמחה ובלי סוד ויגיע עוד היום בו לא יהיה לעד שלום מבפנים מבחוץ עוד פעות מישהי מה שאלת קודם! אז האם אתה מוכן לקום ולעמוד בכל הלחצים להילחם על הזכויות למצוא הפתרון ולהפסיק לשרוד בשלום ובשלווה אנו ראויים לחיות וצריך להמשיך לעולם לא לעצור אמונה בנשמה ואחורה לא לחזור לאן אנו הולכים רק אנו יכולים לבחור לכן החליטו עכשיו אם לחושך אם לאור כן את מה שבפנים אי אפשר למדוד בשקל לא תוכל לקנות את האהבה אז מתי ייגמר בנו לנצח הסבל hard job. leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know that in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I think my fucking head. Oh, it's getting hot in here. So, so take off all your clothes. אגב, שכתב טופק <laughs> קצת לפני שהוא נפטר, ואז... אה, אתה תראה, עוד שנה! מלי הקליט אותו! עוד שנה הוא חוזר! עוד שנה! ברימיק של ה X-Ecutioners נלי, hot in here! הקאבר של טופק באלבום די! די! קוואמי מפסיק לצחוק על טופק! למה אתם יורדים עליו? די! די! יא! וסאפ קוואמי הומבוי, רממבר מי? טופק שקור? תגיד. From שיכון דן, remember me! למה אתה חושב שלנלי יש פלסטר? לנלי? נלי, נלי. למה יש לו פלסטר? זה נילי מנילי ונילי? זה נילי ונילי. למה יש לו פלסטר? למה? כי הייתה לו תוכנית היפ-הפ! והוא צחק על טופק, אז הרוח של טופק עשתה לו פנס. עשתה לו בום! לא, עשתה לו צ'ופקה! היי היי גבירותיי ורבותיי. נעזוב את זה. נעזוב את זה, בסדר. כן. אוי, יש לנו פקס. יאללה. של מישהו שאומר, אני חייב להוסיף, צחי כתב, אני חייב להוסיף את ביג אין ג'פן. Tonight, big in Japan, tonight, big it sounds like a melody. וגם את, אה, איך קראו לשיר השקט הזה שלהם, שעוש? Forever want you be forever young. לא, היה אחד שקט יותר, גם כן להיט. שקט יותר מפורבר forever כן. לא. לא, היה להם עוד שיר שקט אחד שהיה להיט. לא, לא נראה לי. היה להם כמלודי. לא. היה מקסימום <laughs> חמש. של אילן ושחר. שש. שבע. אוקיי. טוב, תודה צחי. כן, תודה. הפאק שלנו 03683. 908 03 6838 908 והטלמסר של העסק 03 03-765-22 מחלקים לכם היום שלושה עותקים של סאונד בום מה זה היה? So fresh גרוע, שלושה עותקים של סאונד בום מצרי, האו מתנת Rawkus והליקון הפ הפ עם שירים חדשים של Mos Def. פרומוץ' קומון טליב קוואלי, קיו טיפ, דה ביט נאץ, דה רוץ קוקו בראבאז ובעיקר טליב קוואלי, נפגע פה איזה אלף פעם סאובה במיקס 3 מתנת הליקון היפ-הופ הליקון היפ-הופ 7652252 תל אביב גבירותיי ורבותיי הפינה החשובה ביותר מאז פינת הפרי סטייל פינת הרכבת המיקרופון של לירון תהני. עשרים שניות על הרכבת מיקרופון. ובכן, בדרך כלל המיקרופון נמצא יציב כשהוא באולפן. אחת, אחת, שתיים, שומעים אותי פארק הירקון! מדי פעם נכנס שדרן קצת טיפש, לא חכם במיוחד, חת, חת. שמריח לא ממש טוב מ... באזור החלציים. היי! בודק את המיקרופון. היי, שומעים? שומעים? אחרי שהוא בודק את המיקרופון בגסות שאינה ראויה לשדרן, תן לי עוד שירה במוניטור! מספר שדרנים שמדברים אל אותו מיקרופון נוטים להתעלף, לאבד את ההכרה, ואינם מסוגלים יותר לשדר מאותו אולפן, לעולם. אלא היו שישי... כמה אנד דליבר! כמה וכמה שניות על הרכבת מיקרופון. אה. ערב טוב. ערב אה, מצוין. אה, אה, מה שלומך אורית שחף? בסדר. ומה שלומך? שום. לא מסביר אותנו ברדיו! מה, מה, מה? אני לא יודע איך לעבור עכשיו לראפרים שבאמת נמצאים פה. אז אני... תעצור שנייה את המוזיקה. אוקיי. אחת, שתיים, שלוש, ו... אהלן, הכל בסדר. גנבתם את, המשפט הזה שהמציא צ'אקי! מהשיר מתי אל אלה של סבלי מינון ועצל, נכון? אה, צ'אקי די is back with the lyrical attacked. לא ככה? שמות חברים, שמות. שמות. לי קוראים טריפ אום. איך? טריפ אום. כן? עם אור בסוף. כן? כמו זיזי טריפה. כן? נו. וביג ג'י. ביג ג'י. תעודת זהות. ג'יבל אביה. אה, לא משנה, לא משנה. אה, אתם הולכים לעשות לנו פרי סטייל כאן, חי באולפן בעסק שחור! מה? באמת? כן. לא התכוננתם? טוב, תעשו מה שיש לכם. בסדר. משהו מהראש. גבירותיי ורבותיי, ליריקל אטאק! פרי סטייל! למה חיים קשים? אה, רגע, זה לא מנגן. פרי סטייל! צ'ופקו! Там их оплыли בורח בחור נחמד אך נערה בוחר את החולצה, מוותר על מכנסיים בודק את העקבים שלו יפריעו לו בינתיים. שם את הגרביוני, מורט עם שעווה קינקורן מטפח את עצמו באהבה עולה על המונית ויושב שם מרותק בשביל הנהג במערכת יש את לוק על לולקה לדעת מגיע אל העיר, לכיכר המרכזית הוא לא משאיר אף פעם טיפ הוא יורד מהמונית מסדר את החזית, מיישר את החצאית בגיל 26 הוא מבוגרת ונשית עם גברים שלו מפה הוא מנסה את מזלו כי עם החבר'ה הקבועים זה אף פעם לא הולך לו הם תמיד צוחקים עליו, הם תמיד עושים לו דווקא הם כולם יודעים היטב שקוראים מרמה בדמקה תקשיבו מה קרה, זה סיפור על בחורה שלא הייתה כל כך בסדר, היא הייתה קצת מוזרה לצאת ביום שישי ולחפש עם נגרה, יצאה בלחץ מהבית ולנעול היא לא זכרה ומהרת, מאחרת, היא בעצם מפגרת, הוא כזה כמו שלה, אי אפשר לחשוב אחרת מאיפה היא בארץ היא אף פעם לא אומרת אבל למי שרק רוצה, היא מראה איך היא גומרת עם תלבושת חושפנית במבט של חרמנית היא יצאה בלי לקחת את התיק מהמונה חיוך להוא, מבט קצר וסיגריה על הבר היא גומרת את הלילה בביתו שסתם גרבר לא נשאר ממנה כלום הכל כרגע מעורפל אבל בסוף היא תיזכר שבעצם כל הלילה הוא היה שם עם חבר עם התכונה שלנו וחילוף מקום ראשון שכנות טורדניות עובדות סביב השעון אבל בלי הסיפורים האלה אי אפשר לשאול בשכונה הזאת נחיה עד היום האחרון כי בשכונה שלנו רכילות מקום ראשון שכנות טורדניות עובדות סביב השעון אבל בלי הסיפורים האלה אי אפשר לשאול בשכונה הזאת נחיה עד היום האחרון מעשה במפקד שהיו לו חיילות שהיה רואה אותן היו עולות המעלות הן היו מיוחדות הן לא היו סתם רגילות שהיו עושות עיניים הם קיבלו עוד הקלות. בחירת החיילות שלו היה תמיד נמצא. כי הוא ידע תמיד לבחור בדיוק מה שרצה. כשמצא את המועמדת שלו היה נותן קריצה. וגם הבטיח לה להיות עוד חיילת מרוצה. כן, המפקד שלנו היה בחור עדיף. כשזה נגע לחיילות שלו היה מאוד נדיב, היה תמיד נותן ריתוק, היה אוהב איתם לריב, אבל הייתה לזה סיבה, כי היה לו גם תחביב. למפקד הזה הייתה גישה למצלמות, היה נוהג לשים אותם בכל מיני מקומות, והוא היה אוהב לשבת ולראות את התמונות שהוא הקליט בלילה הקודם על כמה חד והשכנה, רבקה בת 40, כל מה שרצתה המסע זה להצליח בחיים, למצוא לה איזה בעל, להביא גם ילדים, לחיות איתם חיים מאושרים. אבל לחטבלה שלנו היה גם חיסרון, המוח שלה היה קטן כמו חול של עיפרון. בבוקר קמה לה מוקדם, הייתה עומדת בחלום כדי שמחלק העיתונים יפגע בבול עם העיתון. אז בואו נבדוק לרגע איך הצליחה בחיים. חיים פחות נורמלי, כן חיים משוגעים. כלבים וחתולים קנתה במקום הילדים. ובמקום לפנות לבעל היא מצאה צעצועים. כן והשכנה השכנה ממול הייתה קצת משוגעת. היום זה לא בסוף וגם המשטרה יודעת, ובבוקר מדברים על זה כל השכונה שומעת. כל לא פעם בשלוש בלילה בעצמה הייתה נוגעת בשכונה שלנו לחילוף מקום ראשון השכנות טורדניות עובדות סביב השעון אבל בלי הסיפורים האלה אי אפשר לשאול בשכונה הזאת נחיה עד היום האחרון כי בשכונה שלנו לחילוף מקום ראשון השכנות טורדניות עובדות סביב השעון אבל בלי הסיפורים האלה אי אפשר לשאול בשכונה הזאת נחיה עד היום האחרון וואו יאללה! אה. על attack! פרי סטייל חי באיזה שחור! זה מתוך אלבום ה... זה כבר האלבום הרביעי שלכם. החמישי, החמישי. אה, אוי. את הרביעי גנזנו. אה, אוקיי. אה, באמת? כן, נתנו אותו לטופק. אגב, הייתה שורה... גם אתה הסתבכת! עוד שנה! הייתה שורה אחת שאתם אומרים משהו דווקא, נכון? דווקא, כן. מה, מה, מה, איך הולכת השורה? הם תמיד צוחקים עליו, הם תמיד עושים לו דווקא. ומה אחרי זה? הם כולם יודעים היטב שכהן מרמה בדמקה. לא. לא, שכהן מרמה את... ג'ובקה! ג'ובקה! אתה מבקש לשנות. תודה רבה לליריקל הטק! די לדבר לא ביחד! אוקיי, בסדר. ועוד להגיד אותם דברים! אוקיי. בחודשים האחרונים בטח שמתם לב שהשמענו לכם הרבה רימיקסים מיוחדים שלוקחים כל מיני קטעי היפ-הופ, שמים אותם לקטעים אה, שהם לא היפ-הופ, כמו למשל, זה היה ניסוח ממש מוצלח, כמו למשל מיס של נירוונה, או אה, D12 על אה, Just Can Get Enough של דפש מוד, והשבוע אלינו הגיע בדואר רימיקס מיוחד, לא, רימיקס וואו! ממש מיוחד. מיוחד. של אחד שקורא לעצמו די.ג'יי בו, אנחנו לא מכירים אותו, אבל נשמח. האמת שהשם המלא שלו זה די.ג'יי בו הדוב. בו הדוב. בסדר, אנחנו, די.ג'יי בו, אנחנו ממש נשמח אם תיצור איתנו קשר, כי זה בהחלט יוצא דופן. גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה לרימיקס! וואו! הדבר הזה. פתוחות, אוזניים שומעות מזימות ברחובות, גחלים לוחשות, גשם שוטף, עסק רופף, דג דולף את התסכול במסכה עוטף, הלב שורף, צרות נופלות על הראש, ידיים לא תופסות אותן, להבות חמות צריך לכבות אותן, די! בום ביי ביי, איך הכל נופל עליי, דלתות סגורות מאחוריי ומלפניי ומצדדיי, אלוהיי, הלוואי תרד אליי, רודפים אותי בחיי, אופיי מאוחדים, רוצים להשמידיי, אנחנו מניקים ומחמשים את השונאים, כוונות טובות אבל היום אני בין כוונות של תותחים אחי אז התעכב, על הרצפה לשכב, בטלוויזיה רק שטויות, סב מקשיב ונעלב, פוליטיקאים עוד רבים בין ימין ושמאל, ומשור, היי, ביחד נשרוד, לחוד ניפול וזה אה. הכל. ביחד נשרוד חם לא מוותר היום, לא מוותר אף פעם עם מגן דוד עד יומי האחרון שוב פעם מסקיטט נמרח על החלון לא חלום להצדיע לדגל לעמוד בהמנון ולחשוב שלשל זית מייצג את השלום מצטער הוא לא גר פה יותר הוא נכתב או נרצח היה שלום חבר לחיצות ידיים חיוכים מזויפים הסכמים בדם נחתמים איפה אלוהים? הטקטיקה פוליטיקה אין אפילו אתיקה צרחות הקורבנות הופכות לאט לאט פואטיקה יושב בסלון מגרד את הביצים בזמן שאח שלי טוחן כן, אבנים בשטחים! אני לא דתי בשקל, מראש מתנצל, אבל הגיע יום שגם הצל יושב בבית, מתבלבל ביחד! ביחד צריך לפתוח את העיניים ולסגור ללמוד מהדברים שאנו רואים לא לברוח מהם ולא בשבוע הבא יוצא הדיסק החדש, של סבלימינל והצל, האור והצל, אולי יהיה כאן ספיישל, ואולי לא! לא תלוי בנו כל כך. הם אגב מככבים ב-Man in Black 3. לא, זה הצל. בסרט הבא של Man in Black. אה, אה אוקיי, שלוש. לא, חשבתי שכבר באחד. in the back of the random attacker. So can the flack, yo, I'm dangerous. I've been trained to bust when a stranger bust trying to endanger praise me, y'all. Don't nothing phase me, y'all. When they see me, they gaze me, y'all. Crazy, y'all. They say I'm a myth. Trust me, if somebody ripped out of the depths of your imaginations appears Will Smith. Black suit, the black shades, the black shoes, black tie with the black attitude. New style, black ray bands. I'm stunning, man. New hotness, pitch black 600, man. Don't you understand? What you thought I wouldn't come again? Leave you hanging without bringing you the fun again? Tangle in with the alien scum come again. manners or the black suits running in. Nod your head. The black suits. Let me see you nod your head like this. Let me see you like this. right? Earth is worthless to her, she be tripping like threatening me and my men's trying to get the light. Thinking she's superwoman, but black kryptonite. Finishing whatever you start, son. The best looking crime fighter since myself in part one. Better act right and play nice and sing along, cause K is back any height. What? Bring it on! לארה פלין בויל? Wanna brawl with me? Trying to brawl with me? מה קורה משובטת? What? What? Yo. What? What? chased away by the black suit shades and clothes when you buck the law highly ranked. Black blank ID card, so disregard what you think you saw. Put that phone down now. Who you think you calling, huh? One little flash, then good night, there. Just open your eyes, honey. Look right here. Thank you. Mission completed. I mean it. We won't be defeated. You seen it. We did it, even with weapons depleted. Galaxy defenders, don't act like you don't remember. Taking contenders and proving they only pretenders. Ladies and gentlemen, boys and girls, the men in black is back to protect the world. When the enemy is near, the elite is here. So have no fear, just let me see you nod your head. Come on, nod your head like this. Let me see you. קאמן! או! Oh! מתוך Man בלק שתיים! או! Oh! או! Oh! פחד מוות. פחד מוות. השבוע יצא בארצות הברית אלבום חדש לפאבליק אנמי! אנמי! ריבולבלושן נקרא התקליט הזה, הוא שילוב של קטעים חדשים וכל מיני רמיקסים וקטעים בהופעה חיה. יש פה ביצוע בהופעה חיה ל-Fight the Power למשל. אז מתוך האלבום החדש הזה של פאבליק אנמי son of a או בעברית בן שרון lightning, F by the same last name. You know what? China ain't never giving back that goddamn plane. Must got this old nation trained on some killer racing. Refrain, the same train, full of cocaine, blows the brain. Have you forgotten? I've been through the first term of rotten. The Father, the, the Son, and, and the Holy, Spirit. We all in. Don't look at me. I ain't calling for no assassination. I'm just saying, saying, who voted for that asshole of your nation? John Bush, crushed by the head rush when I wrote the bum rush. So you salute to the then vice pres who did what Reagan said. And then became pres himself, went for Delp, knee deep in his damn self. Stuck in a three-headed bucket, a trilateral bush shit no better way of putting it. No, you cannot freestyle this. Cause your ass still ain't free. If I fight for y'all, they get me. Come on. How many y'all is coming to get me? None. Cause it's easier to forget me. Ain't that a bush? Son of a bush is here all up in your zone. You ain't never heard so much soul to the bone. I told y'all when the first Bush was tapping my telephone. Spy versus spy, can't trust them as you salute to the Illuminati. You know what? Take your ass to your one million party. Go on! He's the son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad. He's the son of a bad. The son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad. He's the son of a bad. You son of a bad man. He's the son of a bad man. The son of a bad. He's the son of a bad. The son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad is pitch. High and inside, certified genocide. Ain't that a push? Uh. Repeat, ain't that a push? Uh. Out of nowhere, headed to the hothouse, killed 130. Texas bounce, Texas bounce, come on. Cats in a cage, got a ghost of a chance of coming back from your whack. Ass killer machine, son of a bush, ain't that a son of a bush? Cats doing bids for the same bullshit that you did. The bomb, serial killer kid, uh, serial killer kid, go! He's the son of a bad, He's the son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad. He's the son of a bad. The son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad. He's the son of a bad. He's the son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad son of a bad. The son of a bad man. He's the son of a bad man. Son of a bad. The father, the son. Uh, the father, the son. The son. The father, the son, and the holy priest. Uh, the father. used to make you swing, used to be your thing. Daddy had you under his wing, uh, son of a